Daarna het Mooses en die Israëlieten hier die lied vir die Heere gesing. Hulle het gesê, ek wil sing vir die Heere, want hij is die groot God. Hy die paarden en die mannen wat op hulle rij, in die sedert gegooi. Ek kry my kracht by die Heere, hy maak my sterk. Hy het my gereed, hy is my God, en ek sal omprys. Hy is die God van my voorvaders, en ek sal om eer. Die Heere kan oorlog maak, sy naam is die Heere. Hij het die farese oorlogkarre en sy soldaten in die sedert gegooi, die farese beste soldaten het in die reed sedert verdrink. Die water het hulle toegemaak, hulle het diep onder toe afgesak en gesink soos klippe. Heere, die rechterhand is baie sterk, die rechterhand, Heere, slaan die vijand dood. Ja, jy is die groot God, je trap allemaal plat wat teen die oorlog wil maak. As ek kwaad is, dan brand hulle weg soos droog gras. Die asem wat uit die neus kom, is soos een sterk wind. Dit in die water gekeer, en die water het hoog gestaan soos een meer, die diep water in die middel van die sedert het stil geword. Die vijanden het gesê, ons zal die Israëlieten volg en jaag en ons zal hulle vang. Ons zal hulle goed vat en ons zal het tussen ons verdeel. Ons zal alles kry wat ons wil hee. Ons zal ons zwaarde uithaal en ons zal hulle doodmaak. Maar hy het die wind laat waai, en die sedert het hulle toegemaak. Hulle het soos lood in die diep water gesink. Heere, wie is soos hy? Nie een van die goede nie. Wie kan doen wat ik kan doen? Wie is so heilig soos hy? Niemand nie. Almal eer en sing van die wonderlijke dingen wat hy doen. Hy het die rechterhand uitgesteek, en die aarde het die vijande ingeslik. Hy het gedoen wat hy beloof het, hy het die volk verloos en geleid. Hy het die kracht volk gebring na die gewaarde woonplek. Die ander volke het daarvan gehoor en hulle het gebewe. Die mensen van Filisteine land het baie bang geword. Die leiers van die Edomite het geskrik, die konings van Moab was baie bang. Die mensen van Canaan het groot geskrik. Hulle het geskrik en hulle was baie bang. Hulle het stil gaan staan soos een dooie klip toe hulle hoor hoe sterk hy is. Heere, in daardie tijd het ons, die volk wat aan u behoort, hier die water gegaan. Hij het ons gebring en hy het ons laat woon op die berg wat aan u behoort. Dit is die plek wat hij recht gemaakt het voor uw troon, die gewaarde plek wat hij zelf recht gemaakt het met die handen. Die Heere sal koning wees voor altijd en altijd. Ja, toe die vaderse perde en oorlogkarre en die manne daarop in die sedert ingegaan het, het die Heere die sedertse water laat terugkom oor hulle, maar die Israëlieten het op die grond dier die sedert gegaan. Moeses' sister, Miriam, was een profeet. Zij het de tamboerijn in haar hand geneem. Al die vrouwen het ook tamboerijnen geneem en hulle het haar gevolg. Hulle het gedans, Miriam het vir hulle gesê, Sing vir die Heere, want hij is de groot God. Hij die paarden en die mannen wat op hulle rij, in die sedert gegooi. Moeses en die Israëlieten het weggegaan van die riet sedert. Hulle het in die sirwoestijn gekom, hulle het drie dagen lang geloop, verder in die woestijn in en hulle het nie water gekry nie. Toe kom hulle by die plek Mara, maar hulle kon nie die water daar drink nie, want dit was bitter. Dit is hoekom hulle die plek Mara genoem het. Die Israëlite kom toe na Mooses toe en vraag vir hom, wat moet ons drink? Mooses het tot die Heere gebid en gevra dat hy hulle moet help. Die Heere het vir hom een stuk hout gewys. Mooses het dit op die water gegooi, en die water het soet geword. Die Heere wil kyk of die Israëlieten gehoorzaam zal blijven aan om. Hy het vir hulle wette gegee en gesê, Julle moet goed luister na wat ik sê. Ik is julle God die Heere, Julle moet doen wat ik wil hee, Julle moet gehoorzaam wees aan my wette, Dan zal ik julle niet ziek maak soos ek die Egyptenaar ziek gemaakt het nie, Want ik is die Heere wat julle gezond maak. Die Israëlieten het toe by Elim gekom, Daar was twaalf fontein en 70 palmbome, Hulle het daar by die water hulle tente opgeslaan,